Berriak zurekin eh, pantzo irigarai eta usaiazko usaiazkanpoko temperaturak eh, urriuntan. Usaiakoak baino amak grado goragokoak dira, aro iguzkitsua, eta argitsu iturria baratze zainarekin ikusiko dugu, horrek baditu ondorioak baratzetan eta gure jateko maneretan ere. Siberoan aeronautika osagarri sailortan ari den lopitz taldeak, berro ilan postu berri sortu nahi ditu, berri honetara teltzeko, Siberoko erri elkarguaren laguntza okalendu urterako. Inbestizamenduak ere Donapaleuko lehengo Franciska Nuen Etxian, Beilarien Errezibitze, entzun Ikus Gela, Baratze Botaniko, aktivitate desberdin handan bat sustatu nahi ditu horriko etxeaka eta zer izan den dira ortengo lujama azokaren berizitasunak hau dugu berisaila bururatzean behatuko Aroa zari ginen, segmentura nagean Ba, orain, oigande hartio, zeru iduzkitsua, garbia, temperaturak, ogoita zazpi, oita behatzi, gradukoak gorenak, hori guzia erran bezala, igande hartio eta gainerat gaua izartxua. Eta hartu zizte izigarri bero egiten duela urri undaruntan, iguzki xoragarri bat, euri izpik ez, gauak fresko badira ere egunaz udangirela emaiten du, temperaturak errandugu, usaiakoak baino amar gradu goragokoak dira, urri erditsutan gainera, miagitzen sekula neurtu ez diren temperatura gorak jasan ditugu, ogoita amar grado urriaren amazazpian adibidez, eta horrek ondorioak ditu baratzeetan eta gure jateko maneran ere, argitxu iturria lekorneko garroan barazki biologikoak komosatzen dituen baratzea zainak, zehazten daukun bezala. Egia da e, udako arroa dugula, ne, gauak piskat reskoak guali madira ere, e, baina normalki e, udako baratzikariak, tomateak, uh, auberginak, biperak, urria erditzutan kentzen ditugu, uh, hor urria bukaera arte atxikiko ditugu, eta oino piskat biltzen dugu, tomatea oino piskat, biperak, auberginak. Fite pusatzen dira, uste behinu fiteago behar bada? ez baita espada fiteago, baina oinu pusatzen dira. Normalki urri eh, erditsu arte biltzen da, eta gero bo, ez dira gehiu pusatzen. Ez da oituraz kanpokoa, jaz eman dezagun, eh, hainbeste hain luzazukantzen dituzten tomateak? Bo, negutegi azpian dituguen eh, tomateak, beraz ala, urri erditzu bukaera arte, baina behar bada aurten baino gutiago. Arritxu pantxikaran biden, lanbiden, mikroan ahatik jakin lagazkeneko barazkien aldi izanen dela fite, espinakak edo bletak janen ditugu besteak beste, eta temperaturak ere sasoinekoetara jautsiko dira, elduden astetigoiti, aro ikerzalek diotenez. Gizon gazte bat larriki kolpatua barda donibane loizunen, sua abiatu eta Victor Hugo etorbidean den Britania imublean, gaueko behaziek eta erdiek idian, mutikoa bigeren estaian bizi, bere apartamentuko balkoinera joan da, garrek ez harrapatzeko eta jauzi egiterat behartua izan da, amar metroko jauzi edo erorikoa, zangoetan serioski kolpatua eta erradura initzekin eraman dute, baionako ospitalerat, beste presuna bat, ondoko bizitegikoa, donibane Emanen Luizuneko klinikarat, keak kalteturik, suak makur handiak egin ditu irugeren estaian, amar bat jende bizida imugli hortan eta beste aterberedo bizitegiak furnitu dizkie eriko etxeak ez da jakina, suan hondik eta zergatik piztu dena. Laneko istripu bat eh, orzeizen atzugo izian, orzeizeko ofizialen eriskan, ogoita iru urteko maastru bat, teilatu bat eta erorida eta kolpatu, helikoptero zelamana izan da, baionako ospitalerat, hori goizeko amarrak ingurian gertatu da, atzo. Eta sua ipadezagun ere puion, sua puion ondarkin industrialak behisten dituen ziap lantik gian, 2000 metroko bastiza osoki kiskailia izan da, eta ondorioz, hau burdin bidearen bazterian izanki, Bayona eta Pau Erteko treinen aratunatak trabatuak izan dira, geltukian egon behar, ez zirelakotzo, piotik pasatzen ala, suiltzaileak oren luzez izan dira, hor lanian hemen ere ez dakite, sua nola piztu den. Ionta berruita amar jende atzoa arratsaldea palian, baionako suprebeturaren aintzinean, remi frez militante ekologistak bizia galdu baitu, asteundaguntan tarnaldeko ziben den eh, izan den protestan, erriortan, hortan urtegia ondibat egitekoa dute, horren behar gabetasuna salatzeko antolatuazen, elgarretaratzea eta Gerota gero eta gehiagoa ipu da polizien eh, granada batek illukela militante gazte hori. Bostila bete preson kondenatuak izan dira, Iruñako lau arrantzale bizardunak. Bosgarren akusatua, suritua, jasku usteilaren txeian badakizu Iruñako Sanferminetan, besten irikitzeko mementuan, ikurina bat edatu zutela, teilatu batetik besterat erriko etxearen parparian, eta orterako bostila presondegi hartu dituzte erramezala. Siberuan eh, lanpostuak sortzen ari dira gero eta gehio aeronotika seilan. Maulen adibidez, lopitz taldea seion eta berroita mila euroko investizamendua egiten ari da, berroi eh, lanpostuen sortzeko eta orotarat berriun langileetarat eltzeko Siberu erri elkargoak sos laguntza bat boskatu du enpresaren alde maite lopaia. Sibiuan, industriaen irudia kanbiatzen aida ez da dudaik. Espertinaen garraia ezagutu onduan, huai beste motako industria ikusten da, bereziki hegazkin gintzan, edoe agroalimentarioan, edo wanue bastimentian. Sibiua herri alkargoane eh, polo ekonomiko bat muntatu ikizan da, bi helbuekin, enpresak jinaztia eta lekukuak laguntzia eta indartzia. Sail hortan sartzen da Siberoko herri alkargoak boskatu dian sos laguntza, lopitz taldiaen alde. Dominika Bosk herri alkargoako dakaia. Bai, badizugu erreglamentu bat, eh, bota egiz nobe dila optia apopres, eta maiten dizugu porcentaje bat, uh, eh, ozit hamar porcent investizamentien, eh, badalek investizamentu materialin, entreprise de, de produksionetan, eta hoi, 50 uh, eurotan, eta mugatuik. Bon, hepefosta, bon, investitzen behitu paket eta behitu bano beste projet eta bait langile habuan ambusatzeko e, investitzen mentik ehaz haetzen duzu horta, donk, donk mugal duzu, lehen haintako eta berroid hamar mila engunet botatu beste, beste antropezen tako egin dugun bezala. Purriu aita semek diazken hogei urte hauetan enpresa hau sortu, gio indartu, maulen dia guai plantatuik eta askifite bere hun langileta heltuko dia. Eta 2 milion terdiko investizamendua Donapaleuko lehengo Franciskanoen etxean pentsatu den proiektuaren zat. Donapaleuko erriko etxearen iduriko zinezko garapeneko tresna bat sortzen alda hor, milion bat euro diru laguntza espero du, gelditzen dena bere gain eta pentsatu dena beilarien errezibitzeko gambara batzu, entzun ikus gelak, bilkura gelak, erakusketakoak, entzutegiak, baratze botaniko bat eta leku horiek deneri juridiche, particolare enprecher el karter Donapaleoko herriko etxaren iduriko, kantonamenduko geroa gisa hortako proiektu baten bidez pasatuko da Jean-Louis Forcade herriko etxeko kontselaria. Nous, nous pensons que c'est l'avenir du canton passera par ce projet. C'est ce qui nous manque ici à Saint-Palais. un outil de développement. Pentsatzen dugu kantonamenduko geroa proiektu untatik pasako dela. Hemen hori dugu falta, zinezko garapeneko tresna bat. Gero, beharko ditugu langileak hartu, zuzendari bat idazkeria baratze zaina eta beste. Lanpostu horientzat ere diru laguntzak badira, naiz eta herriko etxearen gain izan gastu batzu. Baina leku euh, estrategiko bat da, euh, Donapaliu ala ere, kompostelako bide gurutzean da, baina ere biharno eta euskal herriko bide gurutzean. Ekonomiaren aldeti momentukotz mantentzen da, que da herri turistikoa, naiz eta uda untan ama bat mila pertsona pasatu diren donapaleuko turisma bulegotik. Falta zaukuna da garapeneko tresna bat lurralde osoari itzulia. Il nous manque ce volet qui est très très important, mais encore une fois, ce sera pas un projet confiné de la mairie, ce sera un projet territoire. proiektua dena paleo kolengo, frantzizkano enetxiana, obrak eldu dena pila nabiatuna. Eluskete eta urte bat, urte bat terdi, iraunen dute. Familiako laborantza errikoia salba dezagun, lema honekin eginen da behazik erren lurrama azoka, lurrama miarritzen, azaroren amalauetik amaseierat, Zavua eskualdia izanen da urten gogomita, eta valanten boval laborari agronomoa agroekologian eh, bazter edo berezitua izanen da gazaita. Bestalde aurtengo gaia, familiako laborantza denez, azpimerratzeko da molde horrek jendezaren kasik erdia biziarazten duela eta munduko ekoizpenaren hiru ordenak ekoizten duela lugamako patxitiko ipe. Beaz, eh, familiako labarantza horren inguruan, eginuen pixka bat, eh, be, espikatu deia zer zen, eta gauzak eh, nola pasatzen diren, zenta ustut, anzten dugula, doztakigula, munduan, eh, populazioaren eguneko berroita bosta, bizi arazten dola laborantza familiala horrek. Beaz, balanten bobal, uh, lujamako gazaita da, laboraria da, agronomoa, eta mm, mundu guzian... Egoaldeko egialdetan batez ere, joaiten da, pixka bat, eh, ala, labonanza familiala horren eh, inguruan, eh, pixkat bultzatzeko eta espikatzeko nola pasatzen den, eta nola labonanza familiala horrek uh, jendea biziarazten alduen, lan aldetik, baina jendea biziarazten alere, mm, jatekoa emaiten baitu munduko jende gehiener. Hortengo berezitasunetan barkatu kanpoan eh, ilu neutrak agartuko karpan tresneria bereziareko txea izanen dela. Hortaz gain aurrendako etxaldetipi eta berezi bat izanen da. Zointan kabalak urbiletik mukitzen alko dituzten, kabala, tailer eta mintzaldi gehiago ere aurten, bestalde urtero bezala tokiko eta kalitateko. Eko izpenak lurama azaloren amalau amost eta amaseian miarritzeko irati gelan Eta bururatzeko eganen eh, dugu ere, omia saindua intzin untan, Nafarroako auritz berriko hileriek Espainiol Estadoko ederenen lehen txalia ukandutela. Erriak irumila euro eskuratuko ditu kari hortan, auritz berriko hileriak emila eh, behaziunta irurgoi eta bostekoak dira, ezain aspaldikoak beraz, iruñako arkitekto batek zituen desinatuak eta berezitasuna dute hilo biguziak berdinak direla, erakusteko eriotzaren aizinean denak hain berian girela, eta bestalde erronkariko hilerian den Eh, Julian Gaiarre, tenor zenaren eskultura oberenaren saria eman dakote. Nazioarteko berrietan orai, uh, Siriako kurduen kobane hiriak, goizuntarako espero ditu pesmergak. Irakeko kurduen indarek eunta berrogoita markide do pesmergak igorri dituzte Turkiatik eta arma pizuekin YPG miliziak lagunduko dituzte Estatu Islamikoaren kontra. Jakin orain arte islamistek tankeak eta arma hundiak zituztela eta miliziano kurduek armarinak bakarrik. Mexikon berrogoita iru ikaslean edesakerpena kari ustezko lau arduradun atxilotu dituzte. Prokuradorak azaldu du arrastatuek aitortu dutela baiketan parte hartu izana narkotrafiko Bizkaikoaren karteleko kide dira lauak, bestalde, iguala iritik urbil, beste hobi bat aurkitu dute gorputzez beterik, ikasleak desagertu zirenetik amak hobi atseman dituzte. Hala beraz, nazioarteko behietan zer aipatu laburki goizuntan eta aroaz uh, bat. Bai, aroa, eta eginen dugu lujaldearen itzulino bat, eta lehenik eganez, siberun, ebe sorpresarik ez, eh? arro dutela, temperaturak bederatzi gradutan, irulegin eko irratia beraz donibane garazin, anerez zerugar bi eder, eta amabiozketan temperaturak, Eta eh, hemen e, eh, berdintzu, e, eh, ustaritzen, e, etzeru garbi bat. Eta amalauetan ditugu temperaturak. Eta goazen kostaldera eta antxeta irratikoek zer dioten erraitera. E, egunoan, zeharu da, endaian? Egunon bai, bai, mozuten bezala, uda txikiarekin segitzen dugu, endaian ere zeru sabaiaren urdina, eh, garbi ikusten dugu orduotan, eta amazazpi garabutan eh, dugu merkurioa, eh, dirudienez eguzkiak ere gaurkoan goxatuko du berriz. Ah, mire esker, koldo eh, nausia beraz uh, endaiatik eta olo hola du, eh? e, gunean aitzina. Ogoita bost, ogoita seira iganen dira temperaturak atxaldera buruz eta biar eta etzi ebe aro behtsua ukanen dugu. Biar goizian eh, amasei gradu atxaldeko oita zazpi eta ostiralean freskosiago goiziana amaretan temperaturak bainan atxaldeko berdin berdina izanen da. Ogoita bostera iganen dira.